สับคำพ้องสามพันคำ ชุดที่สิบสาม คำที่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันสามร้อย diamond เพชรลูกเป็ด duckling crying ร้องไห้ ตั้งใจ intend mend ซ่อมแซมโรงแรม in orange ส้มขม bitter typewriter พิมดี seed pale mail ถุงไปรษณีย์ โชคดี good luck truck รถบรรทุก cook prison rival คู่แข่งขันเขย่าสั่น shake bake ทำขนมปัง เชื่อฟัง obey may อาจจะอา a n น u ุกะ visitor wander ท่องเที่ยวไป เป็นไปไม่ได้ impossible pardon ขออภัย ทางรถไฟ railways raise ยกขึ้น อาหารเที่ยง lunch bunch พวง ช่อ หีบห่อ pack sack กระสอบ ถุง ยุง mosquito o เป็นหนี้วันพฤหัสบดี Thursday honey hững, jealous quiet Nyap. ได้เปรียบ advantage velvet gamayi, กำมะหยี่ปัจจุบันนี้ nowadays praise ยกย่องสมอง brains farewell ลาก่อนห้องนอน bedroom volume เล่มหนังสือถุงมือ glove club สโมสร การจราจร traffic district อำเภอมณฑลทุกทุกคน everyone hunt ล่าสัตว์ cut polish necklace สร้อยคอเยินยอ flatter danger อันตรายซองจดหมาย envelope robe เสื้อคลุมยาว หลานสาว niece heat ความร้อน ก้อนขนมปัง loaf stove เตา วันเสาร์ Saturday especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระโปรงผู้หญิง skirt worth มีค่า ชอบมากกว่า prefer silver เงินเจริญ progress bookcase ที่ใส่หนังสือ นับถือ regards postcard ไปรษณียบัตร บริษัท company properly อย่างเป็นระเบียบเปรียบเทียบ compare stare จ้องดู cool ditch foolish โง่ใหญ่โต large brass ทองเหลือง ทำให้สิ้นเปลือง waste chest หน้าอก ทำหก spill build สร้าง ข้างข้าง beside divide แบ่งหารหวาน s o ส snow หิมะรูปร่างลักษณะ shape grape ผลองุ่นกระสุน bullet business ธุรกิจ ปิด shut touch จับผู้รับ taker deeper ยิ่งลึก รู้สำนึก sensible cattle วัวควายมากหลาย much hut กระท่อม สมบูรณ์พร้อม complete breathe หายใจ โดยทันทีทันใด suddenly